Pan z Wami. Słowa Svatého Ewangelia podle Mateusza. Gdyż se Jeziś ubiral podel Galilejskiego morza, uwidziel dwa bratry, Szymona zwanego Petrym, a jego bratra Andrzeje, jak wrychaj sić do morza. Byli to dziś rybarzy. Rzekł im, Pojdźcie za mną, a udzielam z was rybarze ligi. Oni chnet nechali sitie a nasledowali ho. Jak szel odtamtud dal, uwidziel inne dwa bratry, Zebedowa syna Jakuba, a jego bratra Jana, jak na lodzi ze swym otcem Zebedeem sprawuj sitie, a powolali je. Oni chnet nechali lodź i otce, a nasledowali ho słyszeliśmy Słowo Boże. Chwała Tobie, Chryste. <clears throat> Milowani bracia, sestry, Jezus e, zaczyna swe působení w Galilei Pochanu, gdy żyli takie rzekowe, arabowe, feniczane, egiptiane. On je poslal ke wszem, a ma być świetlem wszem narodom. Galilea se nachází ve tmě, která symbolizuje ztratu boží blízkosti, zmatek, dezorientaci. Jako kontrast k této tmě je tu světlo Kristovy přítomnosti a jeho slova obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království. Volání obrať se, obraťte se, přiblížilo se nebeské království, se konkretizuje v tych těchto mužů, którzy rozpoznawają bliskość Božího království w samotnym Chrystu, a obraci se. Gdyż se ubíral podél Galilejského moře, uviděl dwa bratry. Szymona zwanego Petr, a jego bratra Andrzeje, jak wyrchali sić do morza. Byli to tiż rybarzy. Rzekł im, pójdźcie za mną, a udzielam z was rybarze ligi. Oni hned nechali síti a nasledovali ho. To je něco nového. V židovství si učedník volí mistra. V Evangeliu je zřetelně vidět, že Kristus volá zdarma, bez ohlednutí na zásluhy nebo lidské kvality. Nowa je také radikalnost volání. Uczednicy mají opuścić nejen pracy, ale i wstachy rodzinne – aby byli swobodni pro Krista a pro službu. Nasleduj mnie ne znamena jen kraczet za Jeziszem, ale také sdílet jeho poslani a udziel. Jedna se tedy o pochyb jen fizický, ale také etický a duchowni. Powolani tych to rybarzów jest zamierzone ku poslani. Byt rybarzy lidi. Oni nie mają pouze naśladować mistrza, mit nejakú pasywną role, ale mají mít i určitou odpovědnost, jakožto rybáři lidi, aktivní role. Kristus nechce konat nic bez učedníků. Natolik jsou důležití pro jeho poslání. A na jeho slovo opustili všechno. Jak wielką siłą mělo Kristowo słowo, że dokazało zmienić tak nagle, a radikálně żywot tych rybarzy. A to se nestalo na základě nějakého zázraku, ale na pouché slovo. Přesněji řečeno, nebylo to pouché slovo, ale slovo obdařené mocí, vyslovené s autoritou, pronikající až do morku kosti a rozdělující pouta rodinna. To słowo spadło z nenadani, uprostrzed bieżnych powinności. A nie było to obyczajne słowo, w Niemce se totiž spritomnilo a přiblížilo Boží království. A to tak neodolatelnou silou, że ci rybáři nezabáchali a obratili se. Obratili se od života pro sebe k životu pro Krista a jeho království. Opustili istotu povolání, obżywę rodzinnego zazemi, opuścili wszechne istoty, protože naszli tak pewną istotu w Kristowie Słowie. Szli za Chrystem. Od niejszka jej żywot bude neustalem nasledowaniem mistrza. Oni mają kraczeć za Jeziszem, nie przed Nim, nebo bez Niej, za Chrystem, nie za swymi touchami, a rozmary. Prawy uczednik kraci za Chrystem. To przedpoklada bedliwie pozorować kudy kraći mistr. Ne stratit ho z oči, ne mu naslouchat. Apostol Andrzej niekolikrat wspominan w Ewangeliu nechal nam užasne svedectwie o Kristu hned na początku Ewangelia. Jeden z tych dwóch, którzy słyszeli, co Jan rzekł, a Ježiša nasledowali, był Andrzej, brat Szymona Petra vyhledal najpierw svého brata Szymona, a rzekł mu, „Naleźliśmy jsme Mesiáše, což je v překladu Kristus. Přivedl ho k Ježíšovi. starobylem tekstu z początku VI století z nazwem Andrzejowo utrpeni są uvedena udajnie słowa apostola przed jego ukrzyżowaniem. Oblażeny krzyży, który si przyjął vznešenost a krásu pánových údů. Vezmi si mě a zanes mě daleko od lidí a odevzdej mě mému místru, aby mě skrze tebe přijal ten, který mě skrze tebe vykoupil. Buď pozdraven o kříži. Ano, opravdu buď pozdraven. Kristus se stal smyslem jeho existence a nejhlubším motivem celé jeho apostolské práce. A co ja, taki sam nalezl w Chrystu Mesjasze? Rozumiem, co ten pojem obnaši. Rozumiem, że tym padem nie potrzebuję już nic więcej. Żadną pochańską filozofii yoga nebo reiki, żadną ideologii LGBT nebo inną paciamamu z Amazonie. Proste Bóg sam staci, jak to rzekła, a samo to mu dala świadectwi swym żywotem takie, Svata Terezija z Avila, učitelka církve. Pokud jako katolík se tím pořád zabývám, nic jsem nepochopil z Kristovy prolití, prolité krve za mě. Kolik pokoje a naděje dává celému człowieku, jego duszy i cielu. Przeświadczeni, a wyznawani. Już nie żyje ja, ale żyje we mnie Chrystus. A wszak tento život v těle žijí ve víře v Božího Syna, protože On mě miloval a za mě se obětoval. Ježíš Kristus je stejný včera i dnes i na věky. Nenechte se svést všelijakými cizími naukami. Lidem není dano żadne inne jméno, w niemż bychom mogli dojít spasy. Amen.